Червената къща приютява едно събитие, което е интересно и вълнуващо за всички нас. Трудно е да преведем заглавието на онова, което дойдоха да споделят с нас авторите на книгата, но такава е била вероятно и целта. Вакансия след края, вакансия след края на сезона, вакансия след края на социализма, вакансия след края на нещо, което принадлежи на миналото, но нещо, което поставя въпроси към а, днешния ни ден и към бъдещето на всички нас. А, аз се казвам Елена Димитрова, работя в Университета по архитектура, строителство и геодезия в катедрата градоустройство. и Ами ще не знам, не знам. А, има такава катедра. А, а, освен това съм днес тук а, и за да изразя подкрепата на Икомос България за а, днешното събитие. А, получих приятното задължение да представя авторите и редакторите на а, книгата и на изложбата и ми гласуваха доверието да бъда модератор на дебата по-нататък. Така че се залавям с първата част на нашия а, дневен ред. тук пред вас виждате редакторския екип на тази забележителна книга. и по, по, реда на, по реда на тяхното разположение в пространството. Елке Байер е нашата първа гостенка. Тя е завършила история и изследвания върху източна Европа. Работила е основно в полето на градските изследвания, като научен работник в проекта, свързан с изложбата за свиващите се градове, организирана в Берлин като редактор на списание на архитектур за изложбата в проект Миграция. Преподавала е в периода от 2006 до 2010 година в Института по теория и история на архитектурата в Цюрих с фокус върху архитектурата на след военната история на архитектурата, след което следва една специализация в Московския архитектурен институт, където тя всъщност работи върху своята дисертация създаване на социалистическите градове, на социалистическото градско пространство и по-специално планирането на градските центрове в Съветския съюз в периода на 60-те години. В момента е научен сътрудник в Института по регионално развитие и структурно планиране в е, Еркнер, близо до Берлин. И всъщност е, най-новото поне, в което тя работи днес, е свързано с трансфера, глобалния трансфер на знанието в архитектурата и урбанизма и с планирането на морските курорти. А, следващата наша гостенка е Анки Хагеман – която завършва архитектура в Берлин и е всъщност един от създателите и член на редакционната колегия на списание на архитектура в периода 2002-2007. Работила е като научен сътрудник и помощник-куратор на проекта Свиващи се градове в Берлин 2002-2007. Преподавала е в Института за теория и история на архитектурата в Цюрих, в Техническия университет в Штутгарт и също така е била преподавател в магистърската програма по градски дизайн в Хамбург, в Хафен Сити университи, периода 2008-2013 година. В момента е в групата Хабитат в Техническия университет в Берлин, и в своите независими проекти се занимава главно с изследване и визуализиране на пространствените структури и с социалните условия, в които те биват създавани. В момента работи върху своята докторска дисертация, върху транснационалните мрежи и местата на шивашката промишленост с фокус върху Турция и България. Както виждате, един траен интерес към нашия регион. А, и третия наш гост е Михаил Зинганел, който живее и работи като теоретик в областта на архитектурата, като а, изследовател в областта на културната, културната история, а, куратор на изложби и а, във Виена – Занимавал се е с редица изложби и проекти, които включват темата за престъпността и всъщност как тя влияе, за какво тя допринася за архитектурата и градския дизайн, което е и тема на неговата докторска дисертация, публикувана през 2003 година и съвместно с други колеги той работи върху различни аспекти на мобилността, на трансграничната мобилност – и транснационалната мобилност, масовия туризъм, миграцията. А, и общо взето това са едни понета, в които също така се занимава с триизмерни инсталации, които са участвани в изложбата за свиващите се градове в Лайпциг 2005 отворените, откритите градове в, четвъртата, в четвъртото биенаре в Роттердам през 2009 и в Европейската столица на културата РУР 2010 година. Преподавала е в различни университети, в различни академии, а в, през 2011 и 2012 година в академията, в фундацията Баухаус в Десау, след което създава независимия изследователски институт по следяване на пространствата, който е базиран в Виена и в момента той е изследовател в Академията по изящни изкуства в Виена. Разбира се, тук трябва да спомена, че между нас е и Никола Михов, автора на прекрасната изложба, която май не сме открили още, а, Никола Михов е известен в нашите, а, така надявам се на нашата а публика, е, може би най-известната му а, изложба е Forget Your Past, годината не помня на нейното представене, тя е безкрайна. А, не помня годината, в която тя получи голямата международна награда, за която може би се каже? Те са много. Малко повече, добре. много международни награди. А, това, което а, а, предлагам да направим е да дадем думата на нашите гости, за да могат кратко да представят своите, а, своите размисли, своя процес и онова, което в резултат а, са донесли, да споделят с нас за да можем след това да открием един дебат върху това, което ни вълнува, това, което а, научихме, това, което не научихме, върху темите за а, архитектурата, урбанизма, а, има го и не, за приносите, които често остават забравени или подценявани, за архитектурата, която е социално изкуство и за паметта, която а, понякога се оказва трудна памет а, за а, миналото и в същото време за бъдещето, което зависи от нас. Така че, а, мисля, че а, ще започнем с Елки Баер. Hello, uh, good evening. Um, thank you very much for the interest uh, in the exhibition and in the book. Thank you for coming. Um, ich fange noch nicht mit der uh, Präsentation an. А може би да попитам, извинявай, um, дали да попитам за превода? Ами да попитаме... да попитаме, нуждае ли се аудиторията от превод? Руски? Руски. Okay. but my Russian is not good enough for presenting the Black Sea to Bulgarians in Russian. <laughs> I'm sorry. <laughs> um, well, I would like to, first of all, um, say a few words of thanks. Thanks to um, Red House and Irina Nedeva for helping us in, uh, in this, uh, setting up this opportunity for the exhibition. And thanks to Nikola Mihov, uh, very big thanks for curating, setting up, uh, uh, organizing, and for the great photographic work that he did, for uh, and the research work that he did for the book and, and for, for this exhibition. And thanks also to Elena Dimitrova, who agreed to discuss here with us today. Um, and the plan is actually that we would first like to invite Nicola to say some words uh, about the exhibition, um, because this is what you have, uh, have seen. Foreign guests. It's, mm -hmm. it's, always better to start with the foreign guests. <laughs> no, no, no. I think it's <laughs> it's very good to start with what, what, what, what is on show, and then we will have a brief uh, okay, I'll introduction. I'll try to warm up a bit. Uh, <laughs> okay. Не. Добре. Здравейте и от мен. Изложбата предполагам, че вече видяхте. Това всъщност в голямата си част са архивни снимки, материали, които съм намирал на всевъзможни места, както обикновено. Голяма част от архивните снимки са от БТА и всъщност почти всичко, което виждате в изложбата е всъщност суровият материал, от който вече графичните дизайнери са работили за книгата така най-общо, също сега се занимавах а, с а, визуалната част, с архивите главно и с, а, също така направих а, тази серия, вдъхновена от а, така, по-скоро в съзвучие с заглавието на книгата, което така ми харесва, че всеки може да интерпретира по-своему. Аз го приех като вакансия след края на сезона и всъщност наистина края на сезона е момента, в който нещата са такива каквито са. Тоест не са съвсем заметени, а са така доста, доста показни, доста български, доста смесени от преди и сега. И също точно това е което ме е заинтригува в темата. А, снимките от моята серия, която може да намерите на края на книгата, са правени а, точно след края на сезона, тогава когато а, така, има малко хора, но много подтекст в а, това, което можем да забележим като цяло, за мен темата с, а, а, с курортите до някъде е отново едно продължение на така, темите с изоставените неща от, от това време. И макар курортите са така привидно по, по поне така учеприятни, те всъщност също са свидетелство за тази среща между така типична нашенски, по-нашенски, между двете епохи. А, и всъщност, освен всичко друго, а, нали, за което имам ще стане дума тук, искам да обърна внимание, че с а, това преустройство на курортите, което вече общо взето безвъзвратно се е случило, а, така са отишли на кино не само а, така определени архитектурни творения, но също и много а, тип а, графичен дизайн, а, приложни изкуства, които са били част от хотелите, тъй като а, до голяма степен и в хотелите се е спазвало това, че така немалка част от... А, винаги в интериора също си има произведения на изкуството, нали, били те приложни или не. А, тъ, всъщност а, едно от нещата, които определено прави впечатление, са тези специално изработени неонови надписи. Е, най-впечатляващия може би е този на Барвария Те, който е включен в архивната снимка, която е включена в изложбата. А, тъ, общо взето, нали, темата не се изчерпва въобще с а, презастрояването, а също както и в другите теми, с които съм занимавал, например паметниците или пък държавните учреждения, а, просто при преустройството нали, подход по-скоро няма и няма никакво отношение към вече направеното. Последният такъв пример е в момента на Централна гара, примерно, където пък е едно огромно монументално пано на а, на Иван Кирков беше демонтирано и премазано без никой от новосъздадените музеи да се сети за него. Така че всъщност процеса продължава да се случва и така, курортите са едно от а, местата, на които това се случва. Иначе това става и някъде до вас, библиотеки, книжарници. Така че всъщност а, спасяването на разни визуални свидетелства може да започне и да свърши сега. Благодаря. Okay. Um, so um, I forgot to thank one more institution, and that's ICOMOS, uh, who's um, represented here by um, Elena Dimitrova, if I understand right. Um, so I'm going to say a little bit on why and how we started this research before um, giving the word to my colleagues Anke Hagemann and Michael Zinganel, who are going to go into more detail on the two regions we've looked at in the project. And the whole uh, exhibition is a, like the youngest child, and uh, the book that we made, which, um, yeah, um, you can see here, um, uh, are the project of a comparative research project on tourism architecture, which was started by the Technical University of Graz in Austria. And it's uh, based on a long-term interest, research interest that, that, we have in the um, uh, modernist architecture, in the large-scale intervention of the post-war era, um, top-down planning by the, by the state on the one hand, on the, on the other hand, how these kind of architectures and uh, spaces were used, changed, transformed until the present day. А, благодаря на Червената къща, Ирина Недева, Никола Михов, сигурно пропускам някой. А, аз а, първо ще кажа няколко думи за това как започнахме а, това изследване, което доведе до написването на тази книга. А, Това изследване е започна от Техническия университет в Грац, където ние се интересуваме от модернистката архитектура и от мащабните намеси на държавата, т.е. намеси в архитектурата и градоустройството отгоре надолу, които се случват след Втората световна война и също така в начина по който тези пространства и изгради се а, трансформират а, в последните години. Um, and it was fundamental for us uh, to look at the um, holiday destinations and the resorts that were built in this time as um, uh, points of uh, transfer and exchange, as uh, cultural and economic interfaces between the former West and the former East, and uh, also many different countries of the uh, former Comic Con. Um, so we wanted to go beyond just stake, taking stock of architect of a page of architectural history, but really um, to look uh, at um, a history of interrelations, of uh, connections, connectivity, and also to make it part of, a, uh, let's say, a normalization of the architectural and cultural history of all of Europe, and not just uh, a special page of it. Um, това, което ни интересуваше в тези курорти, беше не само и единствено тяхната архитектура, а ние сме ги разглеждали и като пространства на взаимодействие и обмен а, между а, страните и хората от изтока и запада на като економически и културен интерфейс между източния и западния блок и много други страни. И също така ние бихме искали не просто да опишем една страница от историята на архитектурата, а да впишем тези архитектурни решения в някакъв по-широк европейски контекст и световен. And um, it has been also confirmed in our research that the holiday resorts were interfaces in many respects. On the one hand, they were, of course, um, there was a spatial proximity of uh, um, the state socialist, uh, capitalist, and also more individual forms of holiday making in the same places and regions. There was the planned creation of a tourist product for an international market. Um, there was state organized social tourism and also a wide range of private rental on offer, private possibilities for people both, both from the West and uh, uh from, uh, for domestic public. Um, they were meeting places like this image shows for, um, on the beach. Um, <clears throat> this is a nice caricature from a journalist from the 1970s from uh, East Germany who uh, was went to um, golden uh, golden sands and shows the kind of Texas capitalist Cincinnati uh, T-shirts that he, as a citizen of the GDR, could uh, witness there. Um, and of course, there were also places of uh, economic cooperation between different um, organizations, from travel organizers to uh, Pepsi, Cola providers. Um, so, um, yeah, I'll stop here for translation. А, и действително в а, хода на нашето изследване се потвърди хипотезата, че а, тези курорти са един интерфейс а, в а, много отношения. А, А, на първо място, а, типа туризъм, който е организиран и се случва там, е много смесен. Там от една страна има капиталистически, социалистически, а същевременно и индивидуален, т.е. от една страна има а, туристически продукт за западните туристи, от друга страна има а, социален туризъм за местните трудещи се, от друга страна има и дребни частни предприемачи, квартири и напълно индивидуално организирани почивки и туристически услуги. Това, което виждаме е една карикатура на източно-германски карикатурист, който е бил в Златните пясъци през 70-те години и е описал а, цялата тази а, очудваща за него а, смесица между а, някакви западни, капиталистически, социалистически и какви ли не други неща. А, <clears throat> от друга страна, а, тези курорти са и важни економически а, интерфейс. Там се срещат а, всякакви економически агенти от а, туроператори, до доставчици на Пепси Кола и какви ли не. And also, after 1990, 1989, um, the resorts became an, an interface or a point of exchange um, as in the way as objects of speculations for capital flows uh, from Western and Eastern provenience and the application of certain market economy principles. And last but not least, I think uh, which is maybe most important for us also from the architecture perspective is that the modernist resorts were the result of really global knowledge transfers and exchanges between planning experts and architects. And they were the essence of a global kind of uh, post-war modernism. Ам, у- В последствие, след 89-90 година, а, тези ам, курорти стават обект на интерес за капиталови потоци от запад, от изток, приватизационни сделки, спекулации и така нататък, което също е интересно да се изследва. <clears throat> Друго нещо, което е интересно за нас от гледна точка на нашите изследвания е, че този тип модернистка архитектура, която виждаме в курортите от преди 89-та, е резултат именно на един такъв глобален трансфер на знание. Um, I'm not going to really go deep into the um, debates in modernism between the two world wars that uh, kind of prefigured the um, tourism planning in the post-war period, because um, it was only after the Second World War that this really took hold and became a mass phenomenon in, in uh, all of Europe, for most European countries. Um, so this is maybe you can say this while I, this slide is still on. А, няма да разглеждам а, дебатите в модернизма от междувоенния период, а, въпреки че те до голяма степен определят архитектурата на тези курорти след Втората световна, но модернистските идеи в архитектурата имат широко приложение едва след Втората световна война в Европа. but I think it is, if we look at the post-war period after the Second World War, it's quite important to note that in spite, of course, the very obvious differences between the capitalist and state socialist countries in Europe, there were some similar features also in, in tourism development. That there was also a kind of state-sponsored social tourism in many capitalist countries with uh, large-scale projects, that state investment in tourism industry as a promising economic sector was quite important and um, uh, that the idea of using tourism industry as a development tool for remote regions was quite important, for example, also in France. Um, and on the other hand, that there was in, uh, on both sides of what some people call the nylon curtain and not the iron curtain, there was a huge private sector and uh, lots of not so controlled development. А, друго нещо, което е много интересно да се а, наблюдава след Втората световна война е, че въпреки, че има очевидни разлики между изтока и запада, все пак в а, това мащабно развитие на туризма има а, много общи черти от двете страни на желязната завеса. От една страна, спонсорирания от държавата социален туризъм се наблюдава не само на изток, него го има и на запад. И това създаване на тези мащабни курорти, тези инвестиции от страна на държавата в туризма като обещаващ економически отрасъл също ги има и на Запад. Също на туризма се гледа като начин за развиване на откъснати, изолирани, економически слабо развити региони. Това също е така както на изток, така и на запад, примерно в Франция. И а, така, затова много хора на желязната завеса и казват найлонова, а не желязна завеса. А, освен това трябва да се отбележи и това, че а, и от двете страни на тази завеса всъщност има а, много големи и сериозни а, частни а, предприятия с а, сериозни интереси в а, сферата на туризма. And beyond that, if you look at the architecture, architectural trends and typologies, um, it is also quite uh, striking to note how um, there are very similar types of buildings and uh, uh, urban uh, layouts developed um, really worldwide. Um, we have tried to identify some of them in the um, introductory section of our book. And maybe I will just skip through them quickly, or would you like to translate first the... Uh, yeah, Okay. А, също друго интересно нещо, което установихме е, че а, навсякъде по света всъщност в този период а, сградите и градоустройствените планове, които се а, строят, са изключително а, подобни. А, а, и а, ние се опитахме в увода на книгата да идентифицираме няколко такива характерни типове а, сгради и планове и сега набързо ще ги представя. Um, one very important type is the um, high-rise block or slab, uh, which is uh, taken from the urban context and set freely into the landscape, often in tourist resorts. On the other hand, different kinds of blocks and slabs in different formations to create a kind of urban layout in Y shapes, creating courtyards or inner streets um, in order to make places urban that were not urban. А, един много характерен тип сграда за тези а, курорти е многоетажния панелен блок, който е взет от а, градския контекст и а, съвсем свободно а, положен а, така сред а, пейзажа на а, тези курорти. А, също така а, по-низки блокове, много често в а, формата на Y, And we have here some examples from the Caribbean, from Greece, uh, from Portugal. Тук имаме примери от Португалия, Карибските острови, а, Гърция. Uh, another quite important uh, field, of course, is uh, the way um, buildings are integrated into the landscape and how they're playing with the landscape by terraced structures or by ribbons embedded in the landscape um, on the one hand, or by the embedding of uh, pavilions or larger structures in a way into the landscape so that landscape becomes part of the holiday resort. Like this mm, famous example from the Soviet Union Artek Pioneer Camp. А, друго нещо, което е много интересно е начина по който тези сгради се вписват в пейзажа. А, било, че те се правят на тераси, които а, следват а, а, естествените линии на релефа, било че се вписват като някакви ленти, които са вписани в пейзажа или има някакви павилиони, има различни такива стратегии, с които тези чисто градски сгради се вписват и стават част от вписват се в естествения пейзаж на а, курорта и а, тук примера, който имаме е а, лагера Артек а, в а, Съветския съюз. another important um, feature is the um, inspiration by traditional villages, by traditional settlement patterns, and uh, the use of references to local uh, Uh, local architectural traditions um, to create a sense of sense of place, which is also a common feature all over uh, Europe and actually worldwide. Um, it's also important to note that the scale of tourist developments always became bigger and bigger, and that the comprehensive planning of holiday stations and regions uh, was common uh, in the 1950s, uh, starting with the Romanian Black Sea coast in the early 1950s um, the Bulgarian Black Sea coast in the mid 1950s, um, in France uh, in the late in the early 1960s. So it was really uh, from the um, dimension of the uh, resort town to the dimension of the whole region. Ам, друго нещо, което е характерно за а, архитектурата по цял свят на тези курорти от този период, е, че ам, те се опитват да ползват някакви а, елементи от местната архитектура или а, като разположение и планиране на сградите, да има някакви препратки към местната архитектура, за да се създаде а, някакво усещане за а, специфика на мястото. И това е наистина характерно навсякъде по а, света. Друга обща черта е, а, тъй като а, туризма в този период се разраства все повече и повече, а, характерно е а, мащабното централизирано планиране на а, тези а, курорти, като се почне от а, Румъния, която започва а, такива планове в началото на 50-те, България в средата на 50-те, Франция в началото на 60-те. А, а, централизирано планиране на ниво а, курорт, град и понякога дори регион. Yeah, and maybe to add that it's not only um, large large scale projects are not only um, state organized, but on the bottom you see a very large investment project on the fe- on the French uh, uh, Mediterranean coast, which was a private development on the scale of an actual town. А, тези мащабни централизирани проекти не винаги са държавни, разбира се. Това, което виждате най-отдолу е частен инвеститорски проект в Франция, който обаче също е с мащабите на същински град. Okay, and uh, this is, I think, uh, the moment to give to Anka Hageman the word to, uh, tell a bit about our research and the Bulgarian сега Анка Хагеман ще ви разкаже за своите изследвания по Българското Черноморие. Okay, I will now introduce the first part of the book, um, which is based on the research which I did together with Elke, actually. And uh, it deals with the holiday resorts along the Bulgarian Black Sea coast. Um, our text is called Sun, Sea, Sand and Architecture, How Bulgaria's Coast Was Turned into a Tourist Product. And it describes the architectural and urban development of the Bulgarian seaside resorts in the state socialist era and their physical and economic um, transformation after the fall of the Iron Curtain until today. Um, to describe the different phases of development, we employed the concept of the tourist product, a term used in the tourism industry for all goods and services pro provided to the consumer. We were particularly interested in the function of architecture and urban design within the creation of this tourist product throughout the decades. And um, in each of the chapters, we illustrate one phase of development by one specific resort which we found most characteristic for this episode of development. And I will now quickly run through these chapters and the history of the Bulgarian Black Sea resorts. Аз ще представя първата част от а, нашата книга, която а, ние написахме заедно, а, която е посветена за, на българското Черноморие и се казва а, Слънце, пясък и море, превръщането на а, а, Българското Черноморие в туристически продукт. И там ние разглеждаме развитието на българските курорти по времето на социализма и след това, след 89-та като работим с това понятие за туристически продукт, което значи всякаква стока или услуга, която се предлага на а, туристите и особено ни интересува архитектурата и дизайна като а, елемент от а, създаването на такъв туристически а, продукт в а, България и сега а, бързо ще проследя различните примери, които даваме в а, различните глави. Um, in the late 1950s, the sandy beaches of the Bulgarian Black Sea coast were discovered and developed as a destination for large-scale tourism. for the recreation of domestic guests as well as for international holidaymakers who were expected to bring in hard currency. Four entire new seaside resorts were built from scratch, Sunny Beach, Družba, Golden Sands and Albena. Um, accompanied by the construction of more hotels, youth camps and holiday villages in other places along the coast. От края на 50-те българското Черноморие бива открито като потенциално място за развитието на туризъм, както за местните почиващи, така и за западни туристи, от които се очаква да донесат твърда валута. Четири нови курорта са построени изцяло на зелено. Дружба, Златни пясъци, Слънчев бряг и Албена, както и редица други хотели, къмпинги и летни лагери на други места. Um, the resorts, holiday, um, uh, hotels and holiday facilities were centrally planned and designed by mainly one institution, the State Planning Office GLAV project. And they were centrally managed by the National Tourist Agency Balkan Tourist. Uh, всички тези строежи се планират централно, предимно от една институция – глав проект и се управляват от Балкан Турист. Architecture, urban design, and landscaping were considered an important part of the tourist product, creating the physical preconditions for a successful holiday. This way, the Bulgarian seaside resorts became a testing ground for late modern architecture and a so showcase for Bulgarian architectural practice. Архитектурата и дизайна се смятат за важна част от а, а, туристическия продукт в, при това планиране и по този начин планирането и строенето на тези курорти се превръща в изпитание за модерната архитектура и възможност за българските архитекти да покажат своите възможности. The first chapter of our text describes the foundation of the first resort, the Rushba, in the mid-1950s. This first construction phase was characterized by a large share of social tourism, state-subsidized recreational facilities for Bulgarian workers, state employees, um, or youth organizations. Um, rather low-rise um, hotels and holiday homes were spread in carefully landscaped parks and gardens, along with follies, pergolas, sculptures, and fountains. There, do you want to, I mean, um, mm, yeah. there, um, their architecture uh, was basically modern and rational, but still slightly influenced by the neoclassical architecture of the Stalinist era. The concept of collective leisure and recreation was pursued by generously proportioned communal areas. At that time, the tourist product simply promised the quiet, quiet recreation in a pleasant natural environment for Bulgarians as well as for international guests. първия пример е първия курорт, който разглеждаме, курорта Дружба, който е строен в средата на 50-те. Той е предимно социален, спонсориран от държавата туризъм, т.е. насочен към отдиха на български почиващи, работници, държавни служители, пионери и така нататък, а, младежи. А, а, сградите са предимно ниски, а, а, разположени а, сред а, внимателно планирани паркове и градинки с а, фонтани, скулптури, а, въобще големи а, такива публични а, пространства и а, зелени площи. Архитектурата е като цяло модернистка и рационална но с а, много силно влияние на а, неокласическия сталинистки а, стил. А, и по това време, а, като цяло, това е един туристически а, продукт, който а, предлага просто а, спокойна почивка сред а, зеленина и природа. Развлечението. they say it's a madhouse. Okay. <laughs> um, the second phase of development is illustrated in our text by Slatny Piazzaci, um, the second biggest seaside resort. Um, its initial master plan was similar to Druzhbas, but in the 1960s and early 70s, the resort's capacities were increased gradually following the growing demand. The urban layout of Golden Sands was densified by bigger and higher hotel buildings, modernist high rises, slabs or large hotel complexes comprised of several buildings. втория пример са златни пясъци, които първоначално имат план и вид много подобен на този на дружба, но с увеличаването на търсенето през 60-те и 70-те години биват по-гъсто застроени, построяват се многоетажни сгради, по-големи хотелски комплекси. The um, architecture of the early 60s was characterized by a classical white modernism with playful elements and details. Later, more um, contemporary late modern architectural styles were adopted, such as structuralist or brutalist elements, and references to regional building traditions were made. Um, uh, some of you might notice this is not an example from um, Slatni but uh, it fits with the argument, so um, it's from Slanchev Bryak. А през 60-те години архитектурата е по-скоро класически а, модернизъм с а, закачливи малки елементи и а, детайли, и някакви такива. А, докато а, през 70-те години се преминава по-скоро към късно модернистка архитектура, а, структурализъм, брутализъм и а, препратки към местните архитектурни традиции. Тук това не, не са златни пясъци, а е слънчев бряг, но е добра иллюстрация на тази теза. Uh, mass tourism was catered for with ever greater professionalism. New facilities for entertainment, sports, and culture were introduced, turning the simple beach holiday into a more diversified tourist product. In this um, period, the seaside resorts were becoming the showcase for Bulgarian architecture. It attracted a lot of attention abroad, especially in uh, international architecture magazines. А, в а, този период, 60-те и 70-те години, а, туристическия пе- а, продукт, който България предлага, бива а, разнообразен и а, България привлича вниманието на множество западни медии, списания, а, архитектурни списания най-вече. Until the late 1980s, the continuing upgrade of the tourist product steadily boosted visitor numbers. But after 1989, the numbers of international tourists dropped significantly, although tourism was expected to be a main driver of economy. А, през а, периода на социализма а, постепенното подобряване на туристическия а, продукт а, води и до постоянно увеличаване на приходите от туризъм и броя туристи и това продължава така до 1989 година, когато броя на туристите рязко пада, въпреки че се очаква от туризма да бъде един от основните двигатели на економиката. Um, our third chapter describes the development of tourism after 1990 and the privatization of the tourism infrastructure using the rather exceptional case of Albena as an example. Albena is usually described as a successful example of privatization in both aspects, economy and urban planning. Albena was designed and built around 1970 as a self-contained urban composition of hotels, cabins and camping sites. The characteristic pyramid um, architecture with its decorative prefab facade panels has become, become a trademark for the resort. А, третата ни глава а, с, се занимава с а, развитието на българските курорти след 90-та, като а, проследява а, нетипичния като цяло за България пример на Албена. А, Албена се дава като а, пример за успешна а, приватизация. Курорта е приватизиран а, нацяло. А, той е построен първоначално а, в началото на 70-те години като а, а, цялостен а, комплекс от хотели и къмпинги. Um, after 1989, um, most resorts were divided into smaller pieces for privatization. But Albana's management could prevent this, and the resort was turned as a whole into a state owned stock company. But it was too big to be sold as a whole. Only in 1997, new forms of privatization could be successfully applied namely, the buyout of the company by its management and employees and the mass privatization model which benefited from Albena's very good reputation in the region. As a result, the entire resort, including its hotels, restaurants, parks, utilities, and service facilities, continued to be operated by the same central management. The management was convinced that the original concept of Albena was still offering a tourist product of high quality. А, през 90-те повечето български курорти а, биват а, а, продадени на парче, хотел по хотел и така нататък. Докато ръководството на Албена успява да се пребори там да не се направи така и Албена е трансформирано в държавно акционерно дружество. В началото на 90-те обаче то е все още твърде голямо, за да бъде приватизирано чрез тогава прилаганите приватизационни механизми и през 1997 бива приватизирано чрез работническо-менеджерска и масова приватизация, като благодарение на добрата репутация на Албена в региона, масовата приватизация е успешно успява да привлече инвеститори. И така Албена все още се управлява от същия менеджерски екип, от който се е управлявала, когато е била и държавна, и който смята, че първоначалната идея, която е заложена в планирането на този курорт, все още може да привлече, да произвежда висококачествен туристически продукт. And even in the years um, after the construction boom, accommodation capacities were not increased, but the hotels were gradually upgraded. Today, the public areas and service facilities are well maintained, and the usual mushrooming of markets, bars, and nightclubs is restricted. This way, um, the Albena company has developed its tourist product towards a pleasant, all inclusive destination where the 60s architecture is still functioning as a corporate trademark. А, дори и при а, в годините на най-голямо строителство а, в Албена а, това не се а, случи, нямаше такова строителство, по-скоро старите хотели бяха а, постепенно ремонтирани и а, подобрявани. А, а, публичните а, пространства бяха запазени, а, не се построиха всички тези нови заведения, серги и така нататък. И по този начин в днешно време Албена предлага една all-inclusive туристическа услуга с характерния архитектурен стил от 60-те години. The next chapter describes a more typical model of transformation. It focuses on the construction boom at the Black Sea coast after 2000, using Slanchev briac as an example. Um, in the early 90s, um, Sunny Beach or Slanchev briac was uh, split up into single hotels and hotel complexes for privatization. And this way, the most attractive objects changed the owner very soon. After a long phase of stagnation and halting privatization, the Bulgarian state pushed forward privatization and introduced a new tourism legislation in the late 90s. There was new investment in, in the tourism sector and visitor numbers started to increase. In the early 2000s, Bulgarian Black Sea coast was back on the map for a very affordable package deal beach tourism. А, следващата ни глава се занимава с а, примера на а, Слънчев а, бряг от а, първите години на 21 век. А, Слънчев бряг в началото на 90-те години бива разделен на отделни хотели и хотелски комплекси, които се а, продават по-отделно. първо се продават най-привлекателните обекти, след това приватизацията почва да се бави, да се а, проточва. Едва към края на 90-те години а, българската държава ускорява а, приватизацията. А, в а, курортния комплекс се наливат а, някакви пари, а, привличат се туристи и така в а, първите години на 21 век а, България отново се появява на туристическата карта. And um, this in turn triggered a huge construction boom. Sunny Beach, which was initially planned for a maximum of 30,000 hotel beds, is now the core of a coastal region with estimated 300,000 300, beds. The resort was massively densified and expanded, as you can see in this um, plan, which shows Sunny Beach, um, it, uh, the urban layout of Sunny Beach in 1975, uh, which is the black um, uh, figures, and in 2009, which is the gray um, like footprints of buildings. Uh, резултата от uh, тази uh, политика е, че в Слънчев бряг се случва взрив на строителството. От 30 000 легла, колкото до 80 и до 90-те години е бил Слънчев бряг, в днешно време Слънчев бряг е ядрото на една туристическа зона, която се оценява на някъде около 300 хиляди легла, което е постигнато от една страна чрез уплътняване на вече застроените зони и от друга страна чрез разширяването на застроените зони. Тук на картата в черно може да видите това, което е било построено до 75-та година и а, в а, сиво са нещата, които са построени в последствие. Um, there was no comprehensive master plan. Building regulations were frequently neglected, and local authorities lacked the competence or the will to monitor planning and enforce regulations. Uh, няма цялостен uh, uh, план за курорта, градоустройствен план. Плановете за архитектурните планове на сградите често не се спазват и съответните власти нямат нито волята, нито компетентността, за да надзирават ефективно строителството. Some of the first new construction projects in Sunny Beach were luxury hotels of huge dimensions at prime beachfront locations, presenting eclectic architectures in the most various of styles. А, някои от първите обекти, които биват построени на Слънчев бряг след 90-та година, са лукс, огромни луксозни а, хотели на първа линия с а, изключително еклектична архитектура. At the same time, many old hotels were modernized, facelifted, extended, heightened, or demol- demolished and rebuilt. А, Същевременно голяма част от а, старите хотели биват а, разширени, ремонтирани или пък а, просто съборени и построени наново. Um, the Bar Varieté um, is an important landmark building from the 60s. Today's situation is a good example for maximum exploitation of building land. A multi-story hotel and an aparting, apart- apartment complex named Colosseum was attached to the Varieté Theatre, forming a terraced ring around the central structure, leaving only the entrance area open. А, бар Вариете е една а, от символните сгради на а, Слънчев бряг а, от а, времето на социализма и тя е а, добър пример за това как а, пространството се а, използва максимално за застрояване. В днешно време около нея а, плътно а, е построена един комплекс от хотелски и а, апартаменти, а, който а, се нарича Колизеум и така от а, първоначалната сграда на Барвариете е отворен а, само и достъпен само входа. The dominance of individual interests and the lack of comprehensive planning resulted also in a neglect of public utilities and infrastructures. Sewage systems and power supply, for instance, are totally inadequate during the high season. For the same reasons, the resort also lacks public spaces, green areas, and a comprehensive traffic concept. Mass tourism have, has morphed into overcrowding and commercialization, and the architecture takes part in this fierce competition for the consumer's attention. а, господството на частния интерес и липсата на а, цялостно а, планиране а, води същевременно и до а, неадекватното а, развитие на инфраструктурата за а, канализация, водопровод, а, а, липса на цялостно транспортно решение, на а, липса на зелени площи и публични а, пространства и архитектурата участва в този процес, опитвайки се да се състезава за вниманието на клиентите. The last uh, chapter of our text deals with the new building types that emerged during the construction boom, apartment complexes and so-called apart hotels. They were built in large numbers by professional developers to be marketed as holiday homes to international tourists expecting high short term profits. But the global economic crisis made the real estate bubble burst, leaving many empty buildings and investment ruin, ruins along the coast. А, по време на ам, а, взрива на строителството, а, на пика на строителството на Слънчев бряг, а, са започнати много проекти а, от типа на така наречените апарт хотели, а, като идеята е а, там а, апартаменти да бъдат продавани на а, всякакви а, западни и туристи, руснаци, а, защо не и българи, а, но с а, срива на имотния пазар а, това, което остава са много недостроени а, сгради, а, празни а, комплекси и провалени инвестиции. Today, only luxury projects seem to be still profitable, such as golf compounds with villas, apartment complexes, and wellness hotels. But many of these projects are implemented under questionable legal circumstances, often harming sensitive coastal landscapes and nature reserves. Thus, one can speak of the consumption or the sell off of the tourist product, as well as, as of the slow dis- destruction of its natural resources. А, в днешно време изглежда, че все още печеливши са единствено а, лу- луксозните туристически комплекси, а, голф, игрища, луксозни вили и така нататък, а, които обаче са построени при а, спорни а, законо, от законова гледна точка обстоятелства, тъй като а, много от тях а, нарушават а, а, важни екосистеми, а, брегови а, линии и така нататък. А, и а, така от една страна имаме а, консумиране на туристическия продукт и на естествените ресурси, от които той зависи. But as you all know, um, public opposition has emerged around 2006, starting with the illegal construction project at Irakli Beach. We were quite surprised to see that the sell off of the Black Sea coast has galvanized such a big civil society movement in Bulgaria with lively street protests, media campaigns, and national and European lawsuits. And we would be really curious to hear how these struggles are going on today and what they have achieved recently. Thank you. Но както на вас ви е известно, тези а, спорни от законова гледна точка или незаконни а, строежи а, предизвикаха масови протести от 2006 на Сетне срещу незаконното строителство на а, Иракли и за нас беше много любопитно, че а, развитието на а, тези а, курорти и унищожаването на околните екосистеми, галванизира и предизвика такава обществена активност в България и би ни било много интересно да чуем от вас как това нещо продължава, как продължават протестите в момента, какво се случва с тях. Благодаря. Okay, I will now give the microphone to Michael Zinganil, is uh, going to tell us about the creation part of the book. is basically I will speak what is different at the Croatian Adriatic coast because the development had been different both in socialist period of time and it had been even more different after the end of socialism. In Croatia, we don't find any investment ruins that something was built or started to be built. We do not find any distortions of old buildings, but we find a lot of ruins of formerly uh, run hotels. Some of them are the most beautiful, where they have serious property problems. And that is based on the specific history of uh, former Yugoslavia, which I will explain later. А, аз ще говоря за а, втората част от а, книгата, а, за случая на Харватия, който е а, доста по-различен. А, там а, развитието на а, туристическите курорти е доста различно, както преди 89-та, още повече пък след това. Там от една страна много хотели и хотелски комплекси са разрушени от войната. А, от друга страна, а, пак заради нея има много проблеми с а, собствеността. there are only a few newly built hotels or refurbished hotels. Uh, because the building regulations in Croatia turned to be, get tougher and tougher when the investment restarted after privatization only in 2000 and 2004. А, в Харватия има много малко а, новопостроени или ремонтирани а, хотели, а, тъй като а, там а, м, отношенията в а, строителството а, станаха все по-тежки и по-тежки, след като а, з- приключи а, приватизацията след а, 2004. For example, Bulgarian Multigroup was active in Croatia as well, and they did not succeed. They submitted plans in the Bulgarian style, and these plans were rejected and rejected and rejected, no matter how much corruption money the multigroup paid or much, how much, you know, favor they have done to the Croatian government during wartime when they solved some logistic problems. Uh, например, мултигруп uh, бяха много активни в uh, Харватия, които uh, и кандидатстваха там с uh, проекти за строителство uh, многократно, които постоянно биваха отхвърляни, независимо от това а, колко а, мултигруп са а, плащали като рушвети на различни чиновници или а, високопоставени политици и а, какви а, услуги са вършили за правителството. So part of the resistance or the s- s- sort of stubborn habit of Croatian administration towards international investors of all kind and even towards Croatian investors comes from the political history and the other part comes from the planning history during Yugoslavia. И ам, тази съпротива на ам, хрватските чиновници към всякакви инвеститори, международни, но също и хрватски, идва от една страна от политическата история на страната, но също и от а, строителната а, и историята на архи... строителните планове а, по времето на Югославия. So the economic third way of Yugoslavia was also applied to tourism enterprises. In general, land was considered to be commons owned by nobody and everybody, and the enterprises were handed over to the self-management of all the employees who were asked to elect a manager who was of course advised to become member of the party because he had to ask the banks for the financing for the developments. So this opened up some sort of interesting networks and cultures of tourism industry and, and, and economy in general? в Югославия се практикува така наречения трети път. там от една страна земята се смята за, т.е. е по закон обща, а от друга страна заводите се управляват от работнически съвети, които а, избират а, директора на завода, който след това бива разумно посъветван да стане член на партията, тъй като а, трябва да тегли кредити от а, банки. А, и а, този трети път а, създава една много специфична а, култура и мрежи, а, които а, определят облика на туризма в Харватия. So managers were highly advised to hire everybody who asked from the village because otherwise the relatives which are already had been employed would have voted against this manager. This led to full employment. А, така, директорите на а, заводи трябва да назначават всеки, който а, си потърси работа там, тъй като ам, ако откажат на някого, то неговите роднини от същото село или малко градче, които вече работят в завода, ще гласуват против този директор, така че има пълна заетост. And the full employment, of course, produced a very high identifi identification of all the local people with their companies. И тази а, пълна заетост а, води до а, много висока степен на идентификация на всичките а, местни хора с а, техните, в кавички, а, компании. And besides of that, during the years of Tito government, uh, federalization was increased and increased to keep all the republics calm. So the opicine, which is something like communities, but it's municipalities, but even larger as a municipality, it's not a district, but something in between, became almost autonomous players. Not autonomous because, as I mentioned, there was only one party and only state-owned banks but a sort of semi-democratic system which made them all rely on each other. А, също така, по време на управлението на Тито, федерализацията а, се а, повече и повече се а, засилва, а, което води до това, че отделните общини стават почти независими, до голяма степен независими актьори, зависими са от партията и от банките все пак. So these self-managed companies did not run one hotel only, but usually they run all the hotels of a destination, plus all the apartment villages for private apartments to be rented, later to be sold as well, and of course the big camping sites. So usually, like in the case of Porridge, which is a larger one, they even invented two companies, one called Riviera and one called Plava Laguna. Riviera was managing all the tourism enterprises closer to the city center, and Blava Laguna, of course, organ, uh, managed the companies southern in the lagoons. And both of them had about uh, six to eight big hotels of different categories in different peninsulas, plus camping, plus marina, plus uh, tourist villages. And so there was no competition of companies on one side, but a competition of destinations each, with each other, uh, principally. But it all started uh, quite slowly, and that's one of these examples. Uh, of course, Yugoslavia was a communist state. So first of all, tourism was to be offered to the local population, and it started like everywhere else in the socialist period of time by nationalization of capitalist enterprises, which were basically all built during the Austrian-Hungarian Empire and only a few during the first Yugoslav kingdom. And this is the, this is the case of Porridge, where you can see a neoclassicist hotel at the very peak of the ancient town, run by an Austrian company, of course, built 1914, which was nationalized. And then you can see a palace on the island owned by an Italian family. Both were nationalized, both were put into Riviera hotels, and then they added this very simple concrete block uh, next to the palace and some very cheaply made pavilions in the pine forests, which remind us on military barracks, but I've seen you, you're very familiar with them. They're existing on the Bulgarian coast as well, and the cheaper resource. And they're still extremely popular. they were immediately improved, become prefab constructions. And that was the development for a pretty long time. Uh, и uh, така uh, много често се получава, че една такава общинска самоуправлявана uh, компания а, управлява цели хотелски комплекси или дори цяла една uh, дестинация. Uh, в uh, примера на общината, която видяхме преди малко, те uh, имат не една, а две такива компании, Ривиера и Синя Лагуна, като са а, разделили а, хотелите и а, а, бунгалата между двете. А, Тоест, от една страна имате а, конкуренция между дестинации, от друга страна имате конкуренция между фирми. А, една част от тези хотели са а, построени по времето на управлението на Тито, а друга част са по-стари национализирани капиталистически хотели и хотелски комплекси. Там на снимката имаше един неокласически хотел от австро-унгарски от 14-та година в центъра и на острова на преден план се виждаше един частен италиански дворец, също а, национализиран а, и а, в гората около него а, по-модерни и ефтини такива а, бунгала. As you might, as you all know, Tito's administration broke with Stalin already in 48, and in 51 he gathered all his experts on architecture and art, and they decided, being Soviet in style as well. That meant there is no neoclassicist period of architecture during socialism in Yugoslavia. Uh, Tito, even the administration, encouraged uh, architects to work independently, to found groups, or to get into self-organized, self-managed big companies. And one interesting uh, aspect is that in 1941, the artist group, Group, group uh, Exact 51 was founded. This was a gathering of the most important artists of the period of time and architects. And most of the artists had been architects, and architects had been artists as well. And they had been, let, us say, explicitly what we nowadays would call sort of preconceptional abstract artists. The most famous of them, uh, Richter, who built the World Expo pavilions for Yugoslavia at the early 60s. Um, по времето на управлението а, на а, Тито, което вероятно а, реално започва през 1948 година, но а, така или иначе през 1951 година той събира а, всички свои а, специалисти а, по архитектура и изкуство и а, решава, че а, ще се а, а, различи от а, стила на а, Сталинисткия Съветски съюз по това време и затова в а, бивша Югославия няма неокласически а, период а, по време на а, социализма през 50-те години. Тито също така а, насърчава архитектите в Югославия да работят самостоятелно, да основават групи или да се включват в големи а, самоуправляващи се архитектурни бюра. Една такава група е Exact 51 чийто най-известен представител е Рихтер, който а, прави югославския а, павилион за световното изложение. And when Tito had co-founded the non-aligned movement, then it was the final end of social tourism at the coast because he wanted to have all his friends and comrades and statesmen from all over the world to join conferences at the most fancy modern places, which had been the newly built hotels, also at the coast, like this one, which is built in 65 by Bregovac, who was also a member of group uh, of Exact 51 and had an art career parallel to his career as an architect. А, и когато а, Тито основава движението на необвързаните, а, той се опитва да привлече както а, туристи, така и а, да се изфука с а, а, морското крайбрежие и хотели на Югославия пред а, различните а, държавни глави на а, страните от а, това движение, а, да организира там конференции, форуми и така нататък, на които те да идват. И хотела, който видяхме преди малко, беше на Бреговац, който също е от тази група Exact 51. And you could easily imagine uh, uh, President Nasser from Egypt or some Hollywood celebrity which played a role in the international co-productions of Yugoslavia uh, sitting in a lobby like this or hanging around in a bar like this and uh, get drunk with some international and some local drinks. And what is visible on this image, uh, also it's highly contested, is that they had a sort of super ambition to showcase also the most modern art of the country within their hotels to the international and to the local audience to give evidence that they are the most modern country behind the nylon curtain or in front of the nylon curtain. И можем лесно да си представим президента Насър на Египет или някоя холивудска знаменитост участвала в някои от югославските филмови копродукции, а, как а, прекарва времето си в тези флоета и се напива в тези а, барове с а, местни и чуждестранни а, напитки и в тези курорти и хотели е, е много ясно личи амбицията да бъде показано а, всичко най-модерно, а, което Югославия има като достижение, т.е. Югославия да се покаже като най-модерната страна а, отвъд или от сам най-луновата завеса. but these skyscraper, like international style buildings were not very much appreciated by the local stakeholders, so they were asking for a different typology because they wanted to have more capacities. And the idea then was deconstructing the hotel into its smallest elements, which is rooms, and rearranging these rooms in this sort of, oops, sorry, in this sort of new organization. This is a rather small example. There are international examples showing the same typology. There are even Yugoslav examples from the interval period showing the same example. Um, а, този тип архитектура обаче не допада на местните, тъй като те а, биха искали да имат по-голям капацитет на а, хотелите и а, затова а, компромисното решение, което се намира е, че е, хотела бива разбит на своите елементарни съставни части, които са а, стаите и се получава това, което а, виждаме на картинката. А, е, като този тип архитектура на хотели можем да наблюдаваме в този период навсякъде по света всъщност. А, можем да я наблюдаваме и в а, югославски хотели от междувоенния период. Now we come to the influence of the planning tradition. I already spoke about the interrelation of art and architecture, but was, what was very important was that in Yugoslavia there had been several sort of entities which had planning permission and capacity. That was institutes of the Faculty of Architecture could plan and execute plans like an office of architecture. Uh, self-managed offices with about 30 people and several departments were, licensed to execute plans and projects, then the regional planning office of the provinces was had the same sort of right, and then there had been some privileged people who had run offices by themselves as individual artists, and most of the big projects were based on uh, urban development competitions and architecture competitions. So there was a very let's say, deliberate development of these places, and that might be quite normal for you here, but for me as an Austrian, you know, where there was no comprehensive planning for tourism at all in the 60s and 70s, this is like a miracle, you know, how that could be organized and how there was this sort of very high re recognition of planning cultures of different kind. А, в а, Югославия има различни организми, които имат компетенциите и разрешението да правят такива архитектурни и градоустройствени планове. От една страна това са институти към строителните факултети на университетите. От друга страна, това са самоуправлявани такива архитектурни и строителни бюра от около поне 30 човека. От друга страна има а, бюра а, регионални към а, съответните а, региони а, и а, на четвърто място а, на отделни изявени а, творци им е а, позволено да имат а, самостоятелни а, организации, които а, да се занимават с а, планиране на такова централно планиране строително и градоустройствено, организират се конкурси и така нататък. И цялата тази стройна централна организация на планирането в туризма за вас вероятно е нещо естествено и нормално, но за мен като австриец това е много очудващо в а, Австрия от 60-те и 70-те години. Това беше немислимо. And another important argument is, of course, the formation of the coastline. The coast is much longer, it's much more curved and rather uh, characterized by cliffs and rocks, and there's basically no sand at all. So th- this would be a big disadvantage, but somehow the architects managed to design the borderline or the threshold between uh, rocks and seaside and the pine forest and the hotel quite deliberately. Um, uh, друго нещо, което е характерно при Хърватия е бреговата линия, която е силно насечена и поради това тя е много по-дълга. От друга страна, тя изцяло се състои от скали и камъни, там няма плажове с Uh, а, пясък, което ам, на пръв поглед би могло да изглежда като а, недостатък, но а, архитектите по някакъв начин се опитват да го а, превърнат в предимство, оформяйки а, тази а, гранична зона между водата и скалите с а, някакви иголисни горички, а, нарочно мислени хотели и така нататък. on this map, you can see three hotels which are part of a resort, so camping is not seen because that's in the next peninsula. Uh, three hotels which are following the same style, done by the same architect, Julie De Luca, and they show the sort of championship of uh, casted concrete, uh, visible casted concrete with several reliefs, etc., which you know from all the, uh, several other destinations as well. But the interesting thing is that they reorganize the big volume of the hotel as it is a landscape of itself, a statured landscape of concrete blocks within the pine forest. А, тук виждаме три хотела а, на един и същи архитект, които са а, част от а, този а, хот, курорт. Отзад а, е а, къмпинга а, и а, Характерното за тях е, че те са лят бетон с някакви украси, но а, така или иначе и в трите случая а, самия а, хотел е, а, изглежда като някаква а, форма на релефа, като някаква такава естествена а, част от пейзажа, която е интересна сама по себе си, не се слива с него. Interestingly, in this resort, the most expensive hotel uh, is in the longest, in the largest distance from the seaside, because they argue that this has to co co cooperate uh, uh, all the facilities like indoor swimming pool, conference room, sports hall, which is also to be used by the, by the village. But since it has all these facilities, they don't need to be in the first line. <laughs> А, интересното в този курорт е, че най-скъпия хотел се намира най-далече от бреговата ивица а, и а, той има басейн, зали за конференции и всички възможни екстри, които един хотел може да има, които се ползват и от а, близкото село. А, но тъй като ги има всичките тези екстри, техният аргумент е, че а, с тях той няма нужда да бъде близо до морето. Yeah, this is the cheapest one, which is in the front line, but still with 100 meters distance to the seaside, which became a general law. And this general law was reinforced uh, when privatization started. So there is no chance to build without a lot of social competence, corruption, and not not simple corruption, but a sort of you know general, generous corruption towards everybody in the village. Otherwise, there is no way. Това е най-ефтиния, беше най-ефтиния хотел, който е най-близо до морето, но въпреки това е на 100 метра от морето, тъй като в Югославия имаше такъв закон, че на 100 метра от морето не може да се строи, т.е. там са най-близките до морето хотели и който закон остана в сила и след 90-та и по време на приватизацията и на а, новото а, строителство, така че и до ден днешен остава а, много а, трудно а, да се строи на по-малко от 100 метра от а, морето. Необходима е някаква а, такава обща корупция, в смисъл да се подкупи цялото село. In this case, it's the cheap hotel, and the glass ceiling looks like an abstract art piece, and in fact it is like an abstract art piece. It could be shown in the Gallery of Modern Art exactly at the same time as part of uh, New Tendencies art moving, which movement, which was probably the most advanced part of Croatian art history, being even advanced of Western European art at the period of time. А, тук а, виждаме ам, вътрешен дизайн на едно а, м, на един хотел, който би могъл същевременно да бъде а, показан като а, м, съвременно а, изкуство и е такова. А, that had been photographs commissioned by the architect to a friend, therefore you don't see any persons inside. Uh, the official press photographs had been much more vivid and uh, sexualized to a specific degree, which would be considered to be politically incorrect nowadays. А, това е снимка поръчена от архитекта и предназначена за негов приятел, затова а, не се виждат никакви хора. Официалните снимки са много по-живи и а, сексуализирани до една степен, която в днешно време би била считана за политически некоректна. And at Porridge, where there is enough space because of the many peninsulas and uh, the nice pine forest, there was the chance to build huge clubs for popular music and a decent distance from the hotels so that people who wanted to sleep could theoretically have the chance to sleep, but you, as you know, the wind is not always to be controlled. But this is an example of one of the most beautiful clubs built in the cooperation with a, from a painter with an architect, and you can see the outdoor dance floor upon this little pond, and then these small poles for the solo dancers, and uh, the pile with the disco equipment, and uh, at the backside, you can see a chimney for the grill because the, the people were expected to go for the happy hour, and then they need some thing to, you know, calm down and then dance as much as they can. And the interesting thing is that there had been several indoor dance floors as well, but one of these spaces, which all looked like this one, was not an indoor dance floor or a bar like the others, but it was a, a, uh, an exhibition space for contemporary art of the period of time. So it's a very weird idea, you know, that you have a mass tourism resort with a contemporary art gallery in the center of the discotheque. Uh, Едно от uh, предимствата на това, че тези курорти разполагат с uh, достатъчно много пространство и борови горички, е, че могат да се uh, строят uh, много хубави uh, зали за uh, танци и музика, които да са достатъчно отдалечени от uh, хотелите, където хората биха искали да спят, стига вятъра не, не духа от към там, където са танците. Е, и това е такъв пример с открит подиум за танци. Има си и отделни местенца за а, танцорки а, отпред, а, отзад а, е а, там, където е диджея, а комина, който се вижда още по-отзад е за скарата, тъй като а, има и а, скара към танците. А, това пък е а, не е място за танцуване, а е изложбено пространство за а, съвременно а, изкуство, а, тъй като в този курорт са имали тази екстравагантна идея, че в курорта по времето на лятната си почивка а, почиващите ще отидат да гледат съвременно изкуство. In the south of Dalmatia, the coastline is very different. It's very steep and uh, real cliffs. And so the architects developed a second style, a second type, which is the terraced hotel, where the entrance is on the top floor, and then you can go down 1, two, 3, 4, 5, 6, 7, until 12 or 13 stories to get to the seaside. And this is one of the, this is the example that was purchased by Multigroup. Later it was sold to a very famous Turkish company. And finally they rebuilt it with a young Turkish architect who studied in Vienna and who showed at least some appreciation of modern architecture that the, you know, that the plan passed uh, the administration. А в Южна Далмация релефа на морския бряг е по-особен, той е много стръмен, там има просто скалист. И затова за тази част от крайбрежието архитектите измислят друг тип хотели, терасовидни, при които се влиза от горната част на хотела и се слиза надолу 9, 10, понякога 12-13 етажа до нивото на морето. А, това е хотела, който беше закупен от а, Multigroup и а, в последствие е продаден на една а, известна турска компания, а, която а, реши да го а, ремонтира а, напълно, а, но за целта поне взеха един турски, млад турски архитект, който беше учил в Виена и поне до някъде а, ценеше а, модернистката архитектура. т.е. запази я до някъде. In this case, all the infrastructure you could imagine has to be implemented in this one building because it was so specifically located at the coastlines. It was really isolated and therefore a sort of full service institution. And if you're interested, I can give you a link to a YouTube video where they made a commercial to address especially American affluent tourists to come to this fun palace of Cold War period. А, а, тук също така, тъй като този хотел е, а, тези хотели на скалистите брегове са напълно изолирани, а, те трябва да а, съберат в себе си абсолютно цялата нужна им а, инфраструктура и ако ви интересува, мога да ви а, покажа а, едно видео в YouTube, а, където именно тази а, особеност на хотела се а, използва, за да бъде той рекламиран пред а, заможни американски туристи. Като някакъв дворец от периода на а, студената война. These are variations of the same uh, typology. Това The mo- са- most exciting thing from my point of view of details, everything casted concrete. А, това са други варианти на същия а, тип а, хотели. А, най-интересното от моя гледна точка са а, детайлите и а, летия бет, бетон. A different style of interior design, again uh, with the collaboration of an artist and some fancy international Sputnik А, interior. тук а, също имаме някакъв такъв а, лъскав интериор в стил а, Спутник, а, нали, където ам, а, който е бил украсен от някакъв а, художник. Another special result of Tito's cosmopoli- cosmopolitani- cosmopolitanism was that he was asking the United Nations to finance a comprehensive development plan for the whole coast. So basically, they built models of all parts of the coastline and developed resource in cooperation with international planners, which were rather famous figures from all parts uh, of the West and the East and involved in many international projects at the period of time and uh, in cooperation with local architects, of course, and they even built uh, quite detailed plans for resource, which were not necessarily realized in that density that Eastern and Western architects imagined. Instead, they were realized in smaller scale, sometimes in cooperation with international architects, sometimes by themselves. And I want to come to one example showing the sad aspects of privatization in Croatia. Ам, друг аспект от космополитизма на Тито е, че а, той се обръща към ООН а, да изработят а, цялостен а, план за развитие на цялото крайбрежие на а, Югославия. и в изработването на този план се включват редица международни архитекти, инженери, градоустроители с сериозен опит в планирането на туристически обекти по цял свят и работят съвместно с местни специалисти и разработват планове за редица а, курортни комплекси, които а, не непременно са а, реализирани в тези мащаби. Повечето от тях са а, не са напълно реализирани, а, реализирани са в, в умален мащаб или не с по-малка гъстота на застрояването, а, било за, в сътрудничество с западни архитекти, било а, самостоятелно. И а, тук а, стигам до един а, тъжен пример за това до какво може да а, до какво е довела приватизацията в а, Хърватия. So privatization didn't start after the end of Yugoslavia, but it was intended to start even before uh, Yugoslavia, as it w- still was one, uh, was almost bankrupt in late 80s and got advice by the World Bank, a sort of austerity policy which was really tough, like you enjoyed after joining the European Union. And Dutschmann planned to privatize everything already before the Declaration of Independence, and actually he did, but it, the problem was that all these big enterprises were not owned by anybody, so by nobody and everybody. So how can you sell something if you don't know who's the owner? So the first thing he had to do was nationalizing all the self-managed companies. And of course, the employees who con considered themselves to be co-owners of the enterprises were not very pleased by the idea of the government, you know, to nationalize their collective property. So they developed a cer certain uh, certain tactics of resistance to whatever came from uh, the Zagreb government. А, приватизацията в Югославия не започва след разпада на Югославия. А, планове за приватизация има още през 80-те години, тъй като към края на 80-те Югославия е а, почти а, фалирала и а, Световната банка а, я съветва да възприеме една такава политика на економии, а, която включва и а, редица приватизационни а, сделки. И затова Туджман вече през 80-те е имал а, планове за приватизация на а, редица а, туристически обекти. А, проблема с който той се сблъсква е, а, тъй като те са, а, не са ничия собственост, те са общи на всички и на никой. А, как можеш да приватизираш нещо, което няма собственик и за, за да може да ги приватизира, той а, първо трябва да ги национализира, а, тръгва да ги национализира, което разбира се се сблъсква с а, съпротивата на а, съответните работници или жители на съответните а, общини, които не искат да им бъде отнето това, което те а, възприемат като тяхно и изработват редица тактики на съпротива. So basically, they nationalized everything, also those units which were considered to be affiliated to some Serbian, Bosnian, and Montenegrin and other uh, associations or companies, and especially what was owned by the Yugoslav People's Army, which had been the most beautiful holiday resource at the coast. И затова ам, Туджман национализира всичко, не само а, онези туристически обекти, които са ам, на хрватски общини, предприятия и така нататък, но и онези, които са собственост на а, сръбски, словенски, черногорски и така нататък а, фирми и най-вече тези, които са собственост на Югославската народна армия, което, които са най-красивите туристически обекти на хрватското крайбрежие. And as you all know, the Declaration of Independence in summer of 91 was followed by a war which lasted five years for the Croatian side, lasted altogether 10 years for others involved. And that led to the absurd situation that tourism completely collapsed. 80% of the hotels were used for refugee camps, and Atlas and all the other big travel agencies, there had been more than one, uh, were organizing the transport of refugees from the hinterland to the coastline, and the coastline became basically a huge refugee uh, destination. Um, Декларацията за независимост uh, става през uh, лятото на 1991 и е последвана, както знаете, от uh, война, която за Харватия продължава 5 години, а за uh, Сърбия около 10. Ам, и а, туризма се срива напълно, а голяма, по-голямата част от хотелите а, стават лагери за настаняване на беженци, и, които идват от а, вътрешността на страната като с това се захващат а, големите а, вчерашни туристически агенции. Те са няколко. Атлас и а, се казва едната. И така цялото крайбрежие на морето се превръща в един голям беженски лагер. Tourism started to regrow significantly only after 2000, after Dutchman died. And with Dutchman's death, also the sort of trust of investors grew. But uh, during Dutchman period, some privatization happened already. He was dreaming about the 200 best families of the country, like the Rockefellers of Croatia, to get access to the property. but the Rockefellers of Croatia, many of them didn't have the money to purchase those things legally. Uh, so only a few people got access to smaller uh, projects at the beginning that were all involved in supporting in support during the war. But the most, most famous of these early privatization uh, was a bunch of hotels around Dubrovnik, the best hotels of their destination, which went to Androniko Luksic. He purchased them, of course. Uh, who is a Chilean citizen with Croatian descent and the owner of the Bank of Chile and one of the most important supporters during wartime. And he is now one of the three big companies controlling tourism because they purchased a second and a third and a fourth resort in the meantime. And they're considered to be really like the new aristocrats of the country, although uh, they came back from Chile and are asked for any you know financial support for any village or soccer club to be saved from bankruptcy and that period of time. Um, Възстановяването на хърватския а, туризъм а, започва а, след 2000-та година, след смъртта на а, Туджман, а, въпреки че още по времето на Туджман има а, няколко а, приватизационни сделки в а, туризма. Туджман си представя, че туристическите обекти ще бъдат изкупени от 200-те най- изтъкнати най-добри семейства на Харватия, един вид нова аристокрация, която ще се образува. Проблема е там, че по-голямата част от тези 200 най-добри семейства на Харватия нямат пари за да ги купят а, тези туристически обекти и а, често ги придобиват по някакви а, альтернативни начини. А, една от първите приватизационни сделки е а, няколко от най-добрите а, хотела в а, Добровник са а, изкупени от а, чилийски бизнесмен от хрватски а, происход който е а, собственик на банка в а, Чили и така нататък, оказва а, подкрепа на Харватия по време на а, войната и а, в днешно време е нещо като действителната нова аристокрация на а, Харватия. Купил е още няколко а, хотелски комплекса междувременно и а, често бива молен да финансира а, селски футболни отбори, изправени пред фалит и други такива каузи. The second biggest enterprise, no question, is an Austrian enterprise, which was organizing privatization for the Bulgarian government before, then went to, uh, to Croatia, but there they made it better. They didn't organize privatization, but they privatized into their own pocket and are now the owners of a huge, let's say, empire, which administers 40,000, 45,000 beds in both camping and hotels, and this is much larger than anything that existed in a socialist period of time. А, другия, другата голяма а, компания в а, туризма в а, Хрватия е австрийска компания, която а, преди това е била ползвана за а, консултант, по- посредник за приватизационни изделки от българското правителство. След това в Харватия същата компания се усеща, че може не просто да посредничи, а самата тя да купува, да приватизира хотелски комплекси. И така днес те са собственици на една огромна империя с около 45 000 легла общо в хотелите и къмпингите, което е далеч по-голямо от всичко, което е съществувало като ам, собственик в сферата на туризма по времето на Югославия. But interestingly, interestingly, Croatian managers told me that they taught the new owners to respect both the culture of how to run an enterprise in Croatia and how to keep the shoreline open to everybody and even keep the hotel open to everybody. So interestingly, of course, the new owners wanted to block them off and make them, you know, exclusive resource. But the locals just told them, you know, that's not our style. This hotel belongs to everybody. Also, you know, you, are, you might be the owner, the owner but it's a, it's a sort of collective property, at least not legally anymore. And the government uh, tried very hard to increase uh, the limits of, of refurbishments so that now the new owners are proud about that how they told the Croatians to become capitalists at least little ones. And the Croatians are proud how they taught the new owners to respect the specific socialist tradition, which for them is not socialist, for them it's local. And besides, they all started to respect modern architecture, which is not considered to be socialist, but distinctive Croatian, which is the evidence that they had been much more modern than anybody else on a territory called Balkan, to which they do not belong. So the sort of weird nationalist ambition of Croatians turned out to be a benefit for the landscape because the landscape is pretty much intact. And the last project, which is shown in an exhibition, I will not talk about it because it's described there anyway, is one of the most beautiful ruins that is most photographed, and these photographs are also brilliant, of course. And the interesting thing is that this is used by the Croatians as an example of what happens if you sell to a Russian oligarch. In fact, the Russian oligarch was lacking social competence in contrast to the Austrians and Chileans. And besides, he had to bury the fate that he was Russian. And the Croatians love to hate Russians. And therefore, there is no chance for Russian oligarchs to build anything big in this country, up at least up to now. So it's a good example of a very different development. If you're Russian, go to Montenegro. That's what they tell you, you know. Thank you. А, <clears throat> а, местните в а, Хрватия се а, гордеят с това, че са, а, те смятат са успели да предадат на новите собственици на хотелските комплекси една а, тяхна а, култура а, на развиване на туризъм, тъй като новите собственици, разбира се, са искали да а, развиват ни затворени хотелски комплекси, но а, местните по някакъв начин са успели да се противопоставят на това и е, да се преборят за това а, крайбрежието и хотелите да са отворени и достъпни а, за всички, тъй като те а, все още в някаква степен ги разглеждат като обща колективна а, собственост. От друга страна пък новите бизнесмени, австрийски, чилийски и всякакви други, смятат и са горди, че са успели да превърнат хърватите в капиталисти, бизнесмени, предприемачи, поне в някакъв малък мащаб. Но действително се е получил някакъв такъв модел а, на по-различна култура на развиване на туризъм, при която брега и хотелите са по-достъпни и което обаче местните не смятат за социалистическо наследство, те го смятат за някак традиционно за техния си регион и също са успели да се преборят за това тази модернистка архитектура да бъде запазена, която обаче те не смятат за социалистическа, те също я смятат за своя си хърватска и доказателство за това, че Харватия е била далеч по-модерна от кое да е друго място по света, така че има някакъв такъв много особен местен национализъм а това пък а, тук е а, негативния пример за а, приватизация. А, един а, рушащ се хотелски комплекс, който много често бива сниман и показван и а, който а, в Харватия бива сочен като пример за това какво се случва, когато а, продадеш а, нещо на руски олигарх. А, и този руски олигарх очевидно не е имал социалните компетентности на чилийците и а, австрийците от една страна. От друга страна, а, за Руснак е много трудно да развива някакъв бизнес в а, Харватия, тъй като а, харватите много обичат да мразят а, руснаци и а, така им казват, ако си руснак, а, ходи да инвестираш в Черна гора. неща, с които можем, надявам се, че се чува, а, неща, с които имаме всички основания да се гордеем, а, остават забравени, остават отречени, остават в днешния ден или обезобразени, или разрушени. А, и по някакъв начин нашата пътека към изграждане на една социална компетентност, която да върже, да обвърже в едно социалния процес с онова, което архитектурата може да даде на обществото и градоустройството, разбира се. А, пътеката остава все още дълга и крайен резултат а, предстои. А, и си мисля, че всъщност големия урок в тази книга предстои да бъде научаван много горещо. Се надявам да има по-широк достъп до книгата в следващи години, защото мисля, че това е история, която трябва да познаваме много повече и да не забравяме. Не знам доколко домакините ще ни дадат възможност за малко въпроси. И се надявам, да, да. Има микрофон. Знам, че е дълго и знам, че няма как да бъде по-кратко тогава, когато а, толкова много а, неща трябваше да бъдат споделени. Така че а, микрофона е ваш. и само ще помоля за записа да се представяте. Казвам се Николай Цеков. Интересуваме в цялото това голямо мащабно изследване. Кои са паралелите, които вие като изследователи откривате между примерът на България и примерът на Харватия в туризма? Явно, че и лошите примери са тук в изобилие в двете страни, но кое, кое свързва в крайна сметка Титовият комунизъм и Живковия, да кажем, в, в политика в, в, по отношение на туризма и отношение към туризма и ресурсите му? Кое наследство ние трябва да, да помним и кое наследство трябва да забравим? Благодаря. Yeah, one thing can be said about urban planning because both countries were following the modernist planning doctrines of that period of time. So it was not socialist, it was basically international urbanism that was executed at the coastline. And as we ha- as Elke had shown at the very beginning, you can, we, we can find similar examples in fascist Portugal, fascist Spain, de- social democratic Sweden, which we didn't show, uh, in the pro American Caribbean, in Greece, which then was more or less governed by military dictatorship supported by the Americans. So there were, had been several different regimes implementing the same modernist planning doctrines. And there had been, but slightly different ways how the individual buildings were designed. едното нещо, което е общо, то не е общо само за тези два режима, то е а, въобще а, международното, а, международния модернистки а, стил, а, доктрина на а, градско а, планиране. Тоест, това е някакъв такъв модернистки урбанизъм а, в курортите, който откриваме в този период и в фашистска Португалия, в фашистска Испания, в социал-демократическа Швеция, по Карибските острови, които са под влиянието на щатите, в Гърция, където имаме военна диктатура, подкрепена от щатите и така нататък. Тоест, политически изключително различни а, режими, а, нали, които архитектурно а, развиват курортите си по а, сходен начин но разбира се от архитектурна гледна точка има специфики в а, архитектурните решения. But ownership and management, of course, was completely different in different regimes. А, собствеността и управлението на тези хотели, разбира се, при различните режими е напълно различна. Благодаря ви за това, което сте направили. Мартин Иванов се казвам и кампираме вече четвърта година на един пусплаш близо до Карадере. Ако някой не знае за какво става дума, мисля, че става дума за биш премьер на републиката, а също и за потенциални престъпници. Трябва да си поема дъх. Защото това, което виждаме е епитами ми такова изявлението на, на първенющината на българския елит. Много полезна беше тази, това представяне на сравнението между Хрватска и България, защото показва едно сериозно културно различие в отношението на това, което имаш, на това, което е твое показва едно ново значение на думата национализъм. Защото в България се оказва, поне според мен от това, което виждам днес, че няма национализъм. Всъщност българския елит не успя да поведе нацията към едно по-сериозно отношение към естествените ресурси. А, когато казахте думата интерфейс, тук един от вас, а, интерфейс между какво и какво? Интерфейс между човек и природа, интерфейс между капитал и естествен капитал. А, и всъщност най-странният извод за мен е, че в Хрватска по времето на Тито е имало много повече социализъм, отколкото в България. И най-странният извод за мен е, че всъщност българският елит е, няма нищо общо с нацията си. Той не е български. А, защото имаме примери като Камчийски пясъци, имаме примери като Карадере, където а, господин Станишев все още ли преподава в ВИАС, госпожо? <laughs> Е, Калин Тихов още ли преподава в ВИАС? Да, идва там, нали? А, Минчо Ненчев също преподава, нали? Член на катедрата на кое? О, той преподава градоустройство Минчо Ненчев. Страхотно, аз нямам повече коментари. Някой иска ли нещо да каже като отговор? Смисъл, Минчо Ненчев, Клин Тихов, Станишев ми докарва Норман Фостер за Карадере да строи какво? Екоселище? Мисъл, ние сме е, тотално е, сленг, ленгвич издухани. Е, ние нямаме място сред себе си. Нито имаме елит, елита ни е първенюшки, той предсака всичко това, което виждаме в момента, някакво отношение все пак към средата има опосоцване. време. А, на системно ниво Хрватска представя страхотен модел. А, значи ти ставаш съпричастен към средата чрез някакви менеджерски, е, как да ги кажа, механизми. Страхотно е да ги сравним. Страхотно е, благодаря за всичко, което казахте. Мисля си обаче, е, че заедно с всичко това, което имената, които споменахме, малко зад гърба им, така, искам да кажа да, че тези хора някому са нужни че някой приема... Ами, така, окей, някому са нужни... Ня... Окей, добре, може би да, но те и получават възможността да вършат нещо, защото за нас понятието социална отговорност все още не е достатъчно популярно. Защото... Не, аз не се оправдавам с нищо. Аз правя това, което мога. Господине, аз не мога да изгоня никого от ви аз. Вие знаете, че тези неща <laughs> просто не стават. Не става. Всички ние обаче не го правим. Ние скачаме тогава, когато Ирак ни е застрашено, тогава, когато в Карадере става очевиден скандал, тогава сме тук. Значи, <laughs> да, а, имала съм грижата да кажа. Но това, което казвам... Но господина също няма да ни а, помогне да отстраним Тихолов. Това е наша... Да, те го знаят, но това е нашата градинка, това е нашата отговорност, това е нещо, което ние трябва да направим. Да, трябва да им казваме имената и трябва да кажем какво да се направи и да настояваме да се прави. Нали, да бъдем професионални, аз много се радвам на всичко. Значи, знам малко неща, защото много неща е трудно да узная знам това, че моята професионална и човешка отговорност е да помагам на едни млади професионалисти да правят нещата с отговорност. Нали? В момента хората, на които това не е изгодно, се опитват да закриват специалности, опитват се да връщат нещата в ситуация, която безвъзвратно си е отишла, това е. И това е всичко, което можем да правим, е да говорим за тези неща и да говорим за тях компетентно. Защото се оказва в един момент, че в 60-те години някой е знаел, че максималният капацитет на Слънчев бряг не бива да бъде повече от 30 000 легла. В момента няма кой да отстои професионално това, че 300 000 е престъпление. Нали? Оттам нататък се явяваме в една ситуация... okay, аз не съм назначила главния архитект на София, държа да кажа. Да, гледаме страхотни образи видяхме. Аз съм много благодарна на колегата до мен, който ни поднесе тези образи. Те говорят повече от всякакви думи. но това е истината, която трябва да си признаем, че някъде някому така е удобно, а някъде някой още те първа набира сили, за да може да противостои. Само, че времето тече. И сегашното ни време, и, и времето, с което разполагаме, за да променим нещата. Тримата гости са от германоязични страни, Австрия и Германия, Германия. Много ми е интересно, винаги ми е бил интересен въпрос, защо германци не купуват имоти в България а, и а, а, за разлика, примерно, от англичани, ирландци и, и българи и, и руснаци. А, а, и второто нещо, което ми е интересно, добре, няма, няма време, може би. това, което е любопитно за България, е, че протестът спрямо застрояването, презастрояването, бетонирането на крайбежието, върви пропорционално. Колкото по-на запад се отива от крайбрежието, толкова протестът става по-силен. А в самите крайморски грачета, където примерно в общините в Харватия са имали голямо влияние хората да запазят тази природа, там е съпротивата, докато в България е много далече от морето съпротивата. А, да, а, има нужда от малко време за превода. Да, и, и това, което, това, което казах. Да, защото, защото всичко, което изговорихме за демокрацията е свързано с понятието за отговорност, което ние просто още те първа има да изграждаме. So it's your turn. <laughs> Yeah, I wanted to answer to one question which was around the which I could remember, why why Germans and is and also Austrians do not buy. There is in our tradition, uh, we, or let's say our tourism tradition is very much uh, still dominated by a very romantic gaze towards everything, and uh, besides, Germans and Austrians are very conservative. They want to have legal security where they invest the money into it. So they want to get for sure, you know, that this belongs to them now and in the future. That, uh, that there are some records where they get the evidence, and uh, and then if they purchase something, they want to have a sort of quiet space as a holiday retreat, not the most loudest, you know, which you can get in the but interesting, for example, in Croatia, the Croatian administration consciously produced legal insecurity for keeping investors off because the yeah, which is again because local population is too poor to battle, you know, for real estate. Now but now they are joined the European Union, and now they are forced by the UN, European Union legislation, you know, to offer legal security. And you can see sort of, uh, you know, revival of real estate ads in all the magazines, but still, you know, it's not, it's not secure enough. But there are some people like Russians who would even buy if it's not secure, you know. Or No. Uh, there, there, there, had been there, there, had been there had been many on on the fascist side. Yeah, but par partly partly it's, but partly it's but par but partly it's also psychological. Basically, the country is bankrupt. All the banks are sold to Austrian banks, which we find here as well. And during during wartime, they, the enterprises all kept the full employment. They couldn't pay them anymore, so they took money from the bank to pay them. Yeah, but the banks became Maybe. shareholders of the hotels in exchange, and that continues and it continues. And so nowadays, everything which is officially still Croatian, unofficially belongs to Austrian banks. That Some of them are bankrupt themselves, so, А, благодаря. so that Да. can be purchased very cheaply in the near future, like Hypo Alberta. No, the Russians Ah. wouldn't have a chance to get access to this. Има още един въпрос, нека да дадем шанс. и на Хрватския бряг. Ам, вие а, споменахте няколко конкретни причини. А, войната, която е забавила развитието, а, тази интересна а, децентрализираност на управлението на регионите и а, също а, собствеността, която е, а, не е национална, е групова. А, коя от тези а, причини смята, че най- най-голямо действие има, т.е. най-голям най най принос за разликите между, а, между българското развитие и български опит и хрватски опит? И има ли други такива причини? Uh, just to answer one part of the question, I think it's also an important part that you did not mention is the stubbornness of local authority. Whether the local authority is quite interested to um, to get investment of different type and to make huge developments, or whether local authority is quite um, uh, hesitant. <laughs> But this also uh, this is, I think, a big big difference if you look at, and I think it's also mm, it's not you cannot generalize for all Bulgaria and all Croatia, but uh, in a case like Sunny Beach, uh, there was um, similar interests. Let's say uh, for uh, in local authorities and those responsible for for for for, for building. And if there's not this uh, similarity of interest for a long term, then uh, this kind of investment does not happen. But I think uh, I think what, what, you find in the Bulgarian experience is that um, uh, local communities are much easier to overpower, if I can say this word, uh, than central government. And this is uh, why I mentioned the, the difference in in this decentralized decentralization of, of, of governance uh, regarding the, the building code or something. Um, this is something that is, of course, is difficult to prove, but I think that there, there, there were uh, interests on the side of uh, Nesaba Authority and, uh, uh for example, I don't know, one of the, the big investment uh, group um, that made the investment of the Bar Varieté, the Colosseum that uh, my colleague showed. The two owners of the group are the sons of the mayor of the next, uh, 30 years mayor of the next village. So there, there is a certain type of, uh, yeah, similar interests uh, and it's difficult to expect uh, or, or from somebody to hold up the planning laws if it's the as the two sons are creating a huge company. Um, uh, I had something. You have, okay. Oh, hello. Now, uh, some other aspect because you asked what is more, but I, I mentioned that before. I think what is very interesting is that in Croatia, war was a disaster, but war was some sort of trigger for the development as well, because there was a stop in investment. If they would have succeeded, you know, becoming independent, getting uh, huge European, American subsidies to refurbish the tourism landscape, they probably would have made it differently. But since there was this gap for 10 years or even 15 years of investment, the idea that what is existing might be socialist and therefore evil disappeared. This had been the fact as well. You know, there had been many Croatian friends of mine and Austrian and Germans would say, oh, oh God, these weird socialist palaces, which were even against the personal taste of Tito. You know, he hated them as well, but he wanted to praise the country to be super modern. And because of this delay of 15 years, people somehow rediscovered or rebranded this architecture in a different style. It was no more, as I mentioned, socialist, but now it was modern and of quality. And so if you want to refurbish a hotel in Croatia, the Croatian coast now, you know, you're not allowed to build more than the outline of the existing thing. You can turn it down, but then you have to rebuild it exactly the same thing. Some friends of mine recommend the investors they should just keep it like it is because it would be much more expensive because of the carbon footprint if you tear it down. And you're not allowed privatize this the, the, shoreline anyway. You know, it doesn't matter if you make a super prestigious thing, but some do it, and those who made five-star hotels got bankrupt within a very short time, despite some of them who have so much money that it doesn't matter at all. But even the even the new mafiosi now ask for advice. So, funny thing, I was asked recently by the Austrian financial enterprise gangster that they want to make a vintage hotel hiring a top British office for interior design, but wanted to have some experts to tell them what should be protected in their hotel. So they, so they, so they re-recognize the selling factor of 60s, 70s, socialist in brackets for those who know. Um, et d'une autre да взема, може би накратко да преведа. Един от факторите за различието в развитието на Харватия и България е упорството, дори ината на харватските общини в съпротивата им срещу някакви такива планове за ново строителство, докато в България много често се получава така, че интересите на общината и на бизнеса съвпадат. Примерно в случая на този проект Колизеум, който е построен около Стария бар Варияте. Собствениците са синовете на кмета на близкото село, който е бил кмет в продължение на 30 години. Свети Влас. Свети, да, на Свети Влас. А, и другото нещо а, беше, че а, в а, Харватия войната от една страна е катастрофа, но от друга страна а, тя дава ед, един период от 10 години, през който не се строи и през който а, хората са способни а, някакси вече от дистанцията на времето да преоценят а, тази архитектура а не просто, тъй като и там първоначално е имало, е имало реакцията на това е социалистическо и грозно и трябва да го разрушим, както тук. Но вече 10 години по-късно те са го са могли да го видят по друг начин и да го оценят и сега, напротив, когато се реконструира един хотел в Харватия, е много важно да се горе-долу запази неговия облик а, и до някъде го и ребрендват, смисъл вече не го представят като социалистическо, а като модернистко, да речем. А, включително и а, наскоро на нашия гост се е случило да бъде а, консултиран как да се направи а, от някакъв такъв новобогаташ а, мафиот, а, как да се направи винтич а, хотел, в Хрватия, т.е. кои са онези неща от едно време, които е важно да се запазят като ценни? А, още един въпрос виждам, но не знам къде е микрофон. благодаря. А, Мартин Иванов се казвам. А, всъщност, това, което би трябвало поне според мен е да, да си го изведеме като така, е, табелчица пред нас, а, е, като някакъв а, аксиома. А, градското планиране, урбанизма, трябва да бъде социално инклюзивен, т.е. трябва да включва а, мисълта за това какво е добро за хората. А, когато елита на една нация е откъснат от самата действителност на това какъв е живота, той създава безумие, понякога архитектурни безумия. Когато елита на една нация позволява университет като ОАСГ да преподават престъпници, тогава, да, може да ви е странно, но един от тях беше доказан, че е престъпник, поне тогава тази нация се обрича на загуба на ресурси и потенциал за развитие. А, и всъщност, а, нали, а, като заключение, а, явно а, това много ми хареса за войната в Харватия. явно България трябва да се случи някакъв а, тотален а, срив на системата, за да може да преосмислиме какво имаме. Ами аз се изкушавам, да, тъй като нямаше въпрос в това, което казахте. Ами, и не ами, какъв въпрос отговор. към ви? Аз ли въпрос към? Аз съм не, към институцията, това... която преподава градско планиране и устойчиво развитие ли? Въпрос по темата Sorry, нямаше, to... за това се изкушавам. Имам въпрос, имам въпрос, да, смисъл. Към кого е въпроса и какво гласи? Е, към нашите гости или към Въпросът е към нас всички като българи. Да. Ами достатъчно ами нацията ще... ли се стру... усещаме, за да си опазиме българското Черноморие? Явно българския нацизъм няма нищо общо с думите, които изказва. I would like Това, to което... maybe respond directly that I, I really hope that this is not uh, uh, the way things have to go, but uh, we, um, in doing our research, were very impressed by um, yeah, the tendency of those people who uh, um, call for respect of the law and protection of the nature in cases like Irakli, and I think this is uh, much more uh, the way to go than calling for catastrophe, because I don't think oh, that the <laughs> uh, uh, I don't I don't I don't think that the the Croatian. Um, well, those people who profited from the from the war in Croatia and who made it uh, just the same type of uh, uh, ruling class uh, um, that that is also pulling a lot of strings. So I don't. I don't think uh, this kind of catastrophe can, can happen without, without uh, the wrong people <laughs> profiting from it. <laughs> Thank you. А, да, надявам се да не ви е необходима такава катастрофа като войната в Хрватия, за да се развивате. А, още повече, че а, тази война беше предизвикана от същите а, елити, които а, предизвикват и унищожението на Черноморието в а, България. И а, ние бяхме много впечатлени от а, протестните движения за Иракли, които се бореха за спазване на законовия ред и за а, опазване на природата и мисля, че това по-скоро е а, начин на нещо да се направи, отколкото да си организирате катастрофа. Ама ние вече имаме катастрофа, защо се притеснявате? Аз мисля, че това, което на Слънчев бряг се случи, е катастрофа, макар и съвсем различна от това, което в Хрватска се случи. И си мисля, че ако има добра новина във всичко това, то е именно, че подобни катастрофи предизвикаха реакция най-после. И има нещо много социалистическо в това да казваме всички ние, всички ние, еди какво си. Не сме всички ние. Има нужда да бъдем дефинирани кои сме ние, кои не сме и какво искаме и какви са ценностите на едно общество. Нали, за да бъде ясно, че да, в краткосрочна перспектива някои би предпочел да бъде по-богат, по-щастлив, по-млад и така нататък, но има общ интерес, само че това също беше мръсна дума. Да. Има още един въпрос, може би последен. Ако някой друг иска, сега е момент да каже. А. Ми, аз искам да попитам, ако разбира се нашите уважавани гости имат поглед върху това курортите в източна Германия и някаква така малка съпоставка с това, което излагат за България и Харватия. Как са там нещата и съпоставка с тези, с това и после към нашата бъдеще. Um, the um, the East German architects were very jealous of the Bulgarian architects that they had the possibility to build uh, um, and also to plan on such large scale, because in Eastern, Germ uh, in Eastern Germany is very small scale um, tourism development. There were a few big hotels developed by, uh, uh, well, um, actually by uh, some West German companies. Uh, as far they were built by West German companies, and they didn't have much resources. So um, there's not not not the comparative situation really. Also, we don't have the Black Sea, we just have the East, the, the Baltic Sea, and it's <laughs> much worse. <laughs> А немските и източно-германските архитекти много разчитат на българ... а, завиждат на българските, а, тъй като българските са имали а, възможност да работят върху такива мащабни проекти в туризма. В източна Германия такива големи проекти не е имало. Имало е много по-дребни проекти и само няколко големи хотела, строени от западно-германски фирми. Така че цялото това мащабно планиране, строителство и развитие на туризма в източна Германия въобще не го е имало. Там имаше един последен въпрос пак. Съжалявам, ако ви отнемам от вечерното време, но това, което като, вероятно като а, а, целият разговор като някакъв, някакъв извод ли а, за мен, би било интересно вашите думи. А, как, каква съдба следва България с бетонирането на крайбежието си? А, и а, вие познавате вероятно много примери вероятно от Испания или от някои страни, където се стигна до това. Къде виждате България 20 години след тази дата като туристическа дестинация? Вашето мнение. well, we're not uh, experts in, in tourism development, so <laughs> we really can't tell if, uh, I mean, if all the resources are exploited already or, or if there's some, still some potential in the, in the last, I don't know, 30% of the coast to be, to be further, um, further, further developed. Um, well, so I, I can tell you about um, tourism potential or, um, uh, yeah, I mean, when we were there um, a few years ago, we experienced that there was a big um, real estate bubble which just burst, and, um, and, there were all those ruins. Maybe they are not there anymore. We haven't been there in the last two two years, so we don't know um, how how um, things developed. If, if if they have been like if they if they built further those those those um, those constructions which which were seem to be um, left. so we don't know. I mean, we hope that that the that the rest of the coast can be preserved, and there's still um, some hope for also some some architectures maybe to be preserved um, that were not um, already demolished or not modernized um, until um, you cannot recognize them anymore. So there's there's some some places that might be still saved or preserved, but we cannot really tell what it needs and um, what the future brings. That, that is actually a question that we could ask you. But I can, I can imagine, because he was mentioning that, you know, I can, I can imagine uh, some of the resources, film sets for, you know, science fiction movies of some aliens coming to planet Earth or apes who take over power and wandering around this weird architecture and thinking a bit of what was that period of time of this weird species to, you know, produce this landscape. And I could even imagine a lot of you know explosion scenes by professional experts with these sort of architecture as a movie, but to, without any joke in, in, Ibiza and Mallorca, there was this period of time when the Green Party got into a coalition and they made the serious proposal to just blow it up, you know. Or at least not blow it up in general, but blow up several of the buildings which are which are the worst sins of the period of time. But of course, this is easier in a dictatorship than in a democracy or in something, you know, transient transition state situation. And I think no, no politician would survive that attempt, but he would have many fans, at least some in this room. използвам малко, злоупотребявам вече с микрофона, но преди а, няколко години направихме един едноседмичен лъркшоп с наши студенти и въпросът беше този, не какво очаквате да бъде след 20 години, а как искате да изглежда българското Черноморие след 30. Нали? Имаше... Ами отговора не беше мой, отговора го дадаха студентите, но те имаха нужда от времето да дебатират, да разсъждават, да помислят какво за тях е ценно, да помислят като бъдещи... Ма аз не мога да отговарям за бащите и майките, аз отговарям за тези хора, на които имам да кажа нещо и които се опитвам... Съжалявам, не разбрах за какво става дума. А, има ли още въпроси, които искаме да зададем на нашите гости? Ами аз ще ви отговоря веднага, че такова изследване иска средства, иска някой, който да отдели време и да отдели, да. Аз ще ви отговоря, че това е едно много удобно извинение за всички, които трябва да направят тези изследвания преди нас. <laughs> Ами, мога само да ви кажа, че това, което сме направили, беше с помощта пак на австрийци, беше точно това. Едно отиване на място с студенти. Да, правено е не такова, различно. Това, което е било в нашата компетентност, няма кой да го публикува, стои си, защото тук някой е вложил средства да го Не мога да говоря от името на България. Значи аз съм сигурна, че от мое име, нали, от, от, моята, от моята професионална компетентност, тогава, когато има съгласие по този въпрос, половината от нещата би трябвало да бъдат съборени. Има една дейност, която се казва рециклиране на строителни отпадъци. Тоест, да, ма не се смейте, <laughs> много е сериозно. Това е положението. Сигурна съм. Моля? Ама защо да, ви, защо да ви казвам, че има включително закони, които никой не спазва? В Харватска имало 100 метрова ивица, ми тук има 200 метрова ивица, никой не я спазва. Е да, де, е да, е да. Значи аз искам да призова за мир, да ви кажа, че има още малко вино, така че можем да продължим спора там. Благодаря за търпението.